ثالثا تاتو الأثرية أو أهل الأثر الأثرية أو أهل الأثر كذلك كما جينا للسنة والجماعة الأثرية الأثرية أو أهل الأثر بيني هوا هوا أهل السنة والجماعة قال وهذا الاسم يطلقه كثير من أهل العلم ويريدون به أهل السنة والحديث jina hili wanalitaja wengi katika ahlul ilmi na wanakusudia ni ahlus sunnati wal jamaa wanakusudia kwa kwa kwa ahlul athar au al athariya wanakusudia ni hawa hawa ahlus sunnati wal hadith قال ابن أبي حاتم الرازي مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين مذهب yetu chaguo letu ni kumfuata mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na kuwafuata masahaba wake watabiin na wenye kuwafuatia masahaba watamasuku bimadhhabi ahli al-athar na kushikamana na madhehebu ya ahlul athar manhum ahlul athar ahlus sunnati wal jamaa au ahlul hadith ahlil athar na kushikamana na madhehebu ya ahlul athar mithla abi الله أحمد بن حنبل mfano abi abdillah ahmad ibn hanbal jo hao ahlul athar ahlus sunnati wal jamaa إذا ابن أبي حاتم الرازي أمتاج جناهيلي لأهل الأثر والتمسك بمذهب أهل الأثر كشكمانا نمذهب يا أهل الأثر أهل السنة والجماعة وقال في موضع آخر ابن أبي حاتم الرازي أمسمتين كتكمالي بنجين وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر علامة أهل ni kashfa kwa watu wa athar watu ahlusunnati waljamaa alama ya watu wa bid'a alwaqi'atu fi ahli lathar ni kuwakashifu watu wa sunnati waljamaa kuwakashifu ahlusunna hii ni alama kubwa ya watu wa bid'a ukimwona mtu anawakashifu ahlusunna waljamaa ujue huyo ni mtu wa bid'a hiyo ndio alama kubwa ya watu wa bid'a hakuna katika watu wa bid'a wanaopenda ma, wa sunna hakuna yoyote hakuna yoyote katika watu wa bid'a anayempenda Sheikh al-Islam Taimia anampenda Sheikh Ibn Baz Sheikh al-Albani Sheikh al-Uthaymeen Sheikh Muqbil hakuna wote wanachukia kwa hiyo hii ni alama kubwa ya watu wa bid'a ya kuwa ya kuwakashifu hawa watu wa sunnati wal jamaa wa alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar wa alamatu az-zanadiqa tasmiyatuhum ahla sunnati hashwiya ah, watu wa bid'a maana kwa taarifa kwa taarifa yenu watu wa bid'a wanawachukia watu wa sunna wote unaelewa watu wa bid'a wanawachukia watu wa sunna wote msifikiri ni hawa maulamaa peke yake wanawachukia kwamba wanamchukia Sheikh bin Baz Sheikh al Sheikh Albani Sheikh Muqbil na wengineo wanawashukia watu wa sunna wote mpaka wengine wanasema simuozeshi mimi binti yangu mtu wa sunna watu wa bid'a wanasema maneno hayo umenielewa watu wa bid'a wanasema simuozeshi binti yangu mtu wa sunna kwani alikwambia mtu wa sunna ataka binti wa mubtadi'a nani sisi pia hatuwataki binti zenu ukimwoa binti wa mubtadi siku ya maulidi lazima ende kwao huyo hamjafahamu umemwoa binti baba yake ni mzushi ana maulidi nyumbani kwake yule baba lazima atakwambia sikiliza bwana huyu tarehe fulani bwana mfungo sita lazima aje nyumbani kuna maulidi eh huyu binti huyu oh, kuna maulidi nyumbani lazima aje hautafanya nini wewe mume utafanyaje utafanyaje na ushampenda huyu binti wa, wa mtaja utafanyaje utakwenda na wewe eh eh, utampeleka anampeleka ah, tu nampeleka tu ukishafika kule yule binja akamwambia nisubiri hapa eh? nisubiri hapa kama wanipenda kweli kakae pale kwenye madufu si ndio wenda wenda kaa kwa kujificha ficha utajitia kilemba kikubwa wajifunika ili wajifunika ili watu wasipone ah no yule kijana si mtu wa sunna yule si asoma pale yule markazi limam asoma pale amekwenda kuo yuko maulidini pale bwana ah Umenielewa? Eh. Si yule yule mmemsahau jina lake yule. Na atakaye nikumbusha sisi katika nyinyi. Yule aliyemuoa mtoto wa, wa, wa, wa khariji mmoja. Hizo nani? Ni pia mmemsahau. Kuna mmoja aliyemuoa binti wa khariji. Unaona? akasema mimi yule binti nitakwenda kumbadilisha pamoja na kwamba baba yake ni khariji lakini yule binti yule nitamfanya ni salafia yule binti yake wacha nimuoe si akamuoa hatimaye alikuwa nini alikuwa jikhariji kubwa eh mapenzi hayo eh hmm. utaachaje mabanati wa wasalafiyati wapo waenda kuwa binti wa mubtadi si utakuwa mubtadi na wewe tu طيب anaendelea ibn abi hatim ar-razi yaqul wa alamatu zanadiqa tasmiyatuhum ahla sunna hashwiyya alama ya zanadiqa wanafik ni kuwaita ahlusunna hashwiyya watu wasio na maana watu wasio na maana wanafiki wanaita ahlusunna watu wasio na maana wa alamatu alqadariya tasmiyatuhum ahla alathari mujbira alama ya qadaria wanawaita ahlu sunna wanawaita mujbira wale jabaria uh, ah, wale wanaosema kwamba itikadi yao ni kwamba kila mtu analazimishwa katika amali zake anazozifanya kila mtu analazimishwa katika amali zake anazozifanya hii ni itikadi potofu ya hao Jabariyah kwa hiyo alama ya qadaria qadaria ni kina nani nufatul qadar wale wanaokanusha qadari ya allah qadaria ni wale ambao wanapinga qadari ya allah makadirio ya allah ya kila jambo wanapinga wao wakati allah subhanahu wa taala anathibitisha katika qurani na hadithi inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio hawa kadaria wanapinga makadirio ya Allah wanasema mambo yanatokea yenyewe kwa yenyewe tu ikitokea ajali ni yenyewe kwa yenyewe Allah hajaikadiria lakini hadithi aya za Allah na hadithi za mtume zinathibitisha kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah ameshakadiria kila kitu kila lililotokea na kila linalotokea na kila litakalotokea tayari liko katika makadirio ya Allah tayari Allah analijua na ameliandika katika lauhil lmahfudh kwa qadaria ni nufatul qadar wanaopinga qadar kwa hiyo hawa qadaria wanawaita ahlusunna ni mujbira wa alamatul lmurjia tasmiyatuhum ahla sunna mukhalifa wa nuqsaniyah murji'a nao alama yao ni kuwaita ahlusunna kwamba ni mukhalifa wanakhalif na nuksania wana upungufu murjia ni kina nani murjia ni kina nani ni wale ambao hizi amal hawazitii katika imani wanasema imani pekee yake inatosha bila kufanya amali yoyote bila kusali bila kufunga bila kufanya amali yote ukiamini tu kwamba nguzo za imani sita wa basi huna haja ya kusali huna haja ya kufanya amali njema yoyote hawa ni murjia ambao kwa kinyume cha aya za Allah subhanahu wa ta'ala aya za Allah zinawarudi hawa murjia sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi amekutanisha iman na amal as-salih innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum arrahmanu wudda lazima iman na amalu salih ina maana kwamba imani pekee yake haitoshi kama hufanyi amali njema kwa murji awa wao wanazitoa hizi amalu saliha katika iman hawa ndio murjia kwa alama ya murjia wanawaita ahlusunna ni mukhalifa na nuksania wa alamatu rafidha tasmiyatuhum ahla sunnati nasiba alama ya rafidha au mashia ni kuwaita ahlusunna nasiba ni nawasib eti wale wanaowachukia ahlul bait eti ahlusunna wanawachukia ahlul bait wao ndio wanaowapenda warongo warongo sana marafidha ورد ذلك في كلام كثير من الأئمة مثل إمام نصر السجزي وابن تيمية والسفاريني وغيرهم من أهل العلم limekuja hilo katika maneno ya wengi katika aima mithla abi nasrin sijzi na ibn taymiya na safarini na wengineo katika ahlul ilmi wasummu bidhalika nisbatan ila al-athar ahlusunna wameitwa hivyo kwa kunasibishwa kwenye athar hadithi أهل السنة وميتوا أهل الأثر أو ميتوا الأثرية نسبة إلى الأثر وكنا سبيش وكوني حديث زمتم صلى الله عليه وسلم وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث الأثر مرادف للحديث أثر مرادف موافق للحديث ويؤال الأثر إنما أنا أهل الحديث أهل الأثر إنما أنا أهل الحديث لأن الأثر مرادف للحديث ومعنى أهل الأثر كما يقول السفارين أي الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المعثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم معنى أهل الأثر كما نسمى الإمام السفاريني أي الذين أهل الأثر نوالي أمباو إنما يأخذون عقيدتهم من المعثور ونشكوا إتكادياو كتكان المعثور المنقول إلي نكولي وكتكك الله جل شأنه في كتابه كتاب شاكي قرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي المأثور المنقول المنقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح أو ليثبت نقصه كنت كان السلف الصالح وتويم وليوبيتا من الصحابة الكرام والتابعين لهم الفخار أبوني ما صحابة تكفوا نوينك وفواتيها ما الصحابة والله سبحانه وامتم صلى الله عليه وسلم وهذا بمعنى أهل السنة في إطلاق السلف نهينا معنى أهل السنة كاتيكا كواتلية كهو سلف إذا السلف كسمى أهل الأثر إن معنى أهل السنة والجماعة أو أهل السنة رابعا إن كتك مدينة يا أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الفرقة الناجية ainajiyata minan nar kikundi kitakachookoka na moto hii pia ni katika majina ya ahli sunnati wal jamaa alfirqatu najiyah ainajiyata minan nar kikundi kitakachosalimika na moto حيث حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق wakati mtume saa sallam alipokitoa kikundi hicho alipotaja zile firaq alipotaja vikundi vingi kisha mtume akakitoa kikundi hiki cha ahlusunnati waljamaa kwamba kitasalimika na moto baada ya kutaja vikundi vingi vitakavyoingia motoni mtume baada ya kutaja vikundi vingi vitaingia motoni kisha akakitoa kikundi hiki ahlusunna waljamaa kwamba ndicho kitakachosalimika na moto ndiyo ikaitwa alfirqatu najia waqala kulluha fi nnar illa wahida yani laysat fi nnar akasema vikundi vyote hivyo vitakwenda motoni isipokuwa kimoja yani laysat fi nnar kikundi hiki kimoja hakitakuwa motoni hadithi ile iftiraq hadithi ya iftiraq aliposema mtume saa sallam افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار أمة هود فرقيانا ذكون سبين تاتو يوت في تكون موتوني إلا واحدة اسبقوا كيكون كيموجا كيبي hiya aljamaa katika riwaya hiki jamaa ahlusunnati waljamaa kwa hiyo hiki ndicho kikundi ambacho kitasalimika na moto baada ya mtume kutaja vikundi hivyo sabini na tatu kisha akakitoa kimoja hicho ndiyo alfirqatu najia kikundi kitakachosalimika na moto hapa namba tano chini nasema akhdhan min qawlihi sala sallam fi hadithi liftiraq wa inna ummati sataftariqu ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jamaa wa fi riwayatin ukhra ma ana alayhi wa ashabi ma ana alayhi wa ashabi ni wale ambao watakuwa katika manhaji nilionao mimi na masahaba wangu hao ndio watasalimika na moto إذا جناهيلي الفرقة الناجية najia limechukuliwa حديثه قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه Hafidh Hakami katika kitabu chake Maarij al anasema ameelezea as-sadiqul mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo sadiq almasduq ameelezea kwamba alfirqatu firqatu najia kikundi kitakachosalimika na moto hum man kana ala mithli ma kana alaihi huwa wa ashabuhu ni wale waliokuwa katika mfano walivyokuwa juu yake mtume sallallahu alaihi wasallam yeye na masahaba wake kwa hiyo jina hilo limechukuliwa kutokana na hadithi hizi khamisan tano katika majina ya sunnati wal jamaa at-taifatul mansura kikundi kitakachonusuriwa at-taifatul mansura hii ni katika majina pia ya ahlus sunnati wal jamaa قال الشيخ حفظه الله وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون لا تزال طائفة من أمتي kitaendelea kikundi katika ummati wangu dhahirin hali ya kuwa ni chenye ushindi chenye kudhihiri حتى يأتيهم أمر الله مبكى يوجيه أمر يا الله يا قيامة وهم ظاهرون نحلي نحلي كواو نويني كذهيري نحلي كواو نويني كشنا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون إذا هذا الاسم الطائفة المنصورة imechukuliwa katika hadithi hii sadisan as-salafiyya au as-salafiyun as-salafiyya au as-salafiyun hadha nisbatu lis-salaf jina hili ni nisbatu lis-salaf ni kunasibishwa kwa hao salaf was-salafu fil lugha jamu salif as-salafu fil-lugha jamu salif salif ni mufrad jamii yake assalaf wasalifu almutakaddimu ni mwenye kutangulia assalif ni almutakaddimu ni mwenye kutangulia wasalafu aljamaatu lmutakaddimun assalaf ni kundi we, lenye kutangulia ndiyo assalaf assalaf الجماعة المتقدمون ومنه قوله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين تقاجالية نيوين كتنغولية ننفانو للآخرين كوانو كجمشو kwa hii ni katika majina pia السنة والجماعة السلفية أو السلفيون السلفيون ni jamii ya salafi si ndio jami ya nini ya salaf sio as-salafiyun ni jamii ya ah jamii ya salaf eh? ya sala salafiyun salafi السلفيون لجميع سلفي sawa sawa salafiyun ni mufrad as-salafiyun ni jami sawa sawa sio jamii ya salaf salafiyun jamii ya salaf aa ah, ah. jamii ya salafiyin fahimtu farq baina as salaf was-salafiy si ndio sawa sawa au ni moja tu ukisema salaf ndio salafi ha ni moja tu si moja lazima mjue nyinyi nyinyi salafiyun nini lazima mjue haya ukiambia wewe ni salafu eh? eh mimi ni salafu ah wewe ni salafu wewe Uthman salafu ni hao bwana waliopita bwana almuhajirun wal ansar si ndio wewe ni nani wewe ni salafu salafi ahsant menelewa lazima mjue farqa baina hivi na hivi bwana sije mkaulizwa huko barabarani ndio angalia wanajiita salafu hawa ah ah sisi ni salafiyun sawa sawa eh? قال البغوي في تفسيرها والسلف من تقدم من الآباء سلف ni wale waliotangulia katika wazee wako wale wazee wako waliotangulia hao ndio as-salaf kilugha eh? hii ni kilugha hii ni kilugha faja'alnahum mutaqaddimin anafasiri aya hii ya Allah ya suratu az-zukhruf faja'alnahum mutaqaddimin liyatta'idha bihi lakhirun tukawafanya ni wenye kutangulia ili wapate mauidha kwa sababu yao wale watakaokuja nyuma watakaokuja mwisho wapate mauidha kwa hao waliotangulia faja'alnahum salafan wa mathalan lil وقال ابن الأثير سلف الإنسان من تقدمه بالموت ابن الأثير آه، صاحب النهاية النهاية لابن الأثير أنا سمع آه، سلف الإنسان كتك لغة من تقدمه بالموت نوال ولوم تغلية وكفى من آبائه كتك وزيواك وذوي قرابته نجمازاك هي كتك لغة ولهذا سمي الصدر الأول من الصحابة ليس من التابعين ولهذا سمي الصدر الأول من الصحابة السلف الصالح وهي جمانة وميت إلى الصدر الأول العهد الأول كتكما صحابة إميت السلف الصالح التابعين ليس الصدر الأول سنديو إيه، القرن الأول ما صحابة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إذا قرنه هو قرن الصحابة قرن يمتمج وقرن يم صحابة هذا هو الصدر الأول إذا الصحيح هنا من الصحابة ليس من التابعين ولهذا سمي الصدر الأول من الصحابة السلف الصالح هذا في اللغة هي نكتك لغة أما في الاستلاح أما كتك استلاح يا ya famal maqsudu bisalafi salih nini makusudio ya salafi salih tumeshajua katika lugha asalaf ni wale waliotangulia kwa kufa wazee wa zamani waliotangulia hao ndio salaf kilugha ama kiistilahi ya maulama inapotajwa asalafu salafu salih nini makusudio yao wama manhajuhum fil aqida na nini manhaji yao mfumo wao katika itikadi وما أبرز صفات منهجهم نانيني صفزاو زظاهر زمنهجياو هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدروس التالية هاي تتاجوا ما جوابوا يا مسالي هايو تتاجوا إن شاء الله كتك ما صوموا يتكيكوجا بعداي أنا جيبوا المقصود بالسلف المقصود بالسلف تقدم فيما مضى التعريف اللغوي بمعنى السلف imetangulia katika yaliyopita imetangulia at-ta'rifu lughawi maelezo ya kilugha ya maana ya salaf yametangulia katika yaliyopita maelezo ya kilugha ya maana ya salaf tukasema kwamba kilugha as-salaf ni kina nani ah. eh? naam wale waliotangulia katika kufa katika jamaa zako waliokutangulia hao ndio asalaf kilugha lugha ya kiarabu wa amma almaana almaqsudu bisalaf fil istilah ama maana iliyokusudiwa kwa salaf katika istilahi ya maulamaa faqad ikhtulifa fi dhalik ala aqwalin idda imekhtalifiana katika hilo kwa kauli nyingi ahamuha muhimu ya kauli hizo اولا انهم الsahabatu faqat kauli ya kwanza ni kwamba salaf salaf katika istilahi ya maulama ni masahaba peke yao hii ni kauli ya kwanza athani alqawlu thani annahum as-sahabatu wat-tabi'un ni kwamba salaf ni masahaba na wenye kuwafuatia masahaba na masahaba ni kina nani man yu'arrifu ta'rifa as-sahabi من يعرف تعريفا علميا للصحابي ها من يعرف أيوة أيوة الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان ولو تخللته ردة في الأصح ni mtu aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwamini na akafa katika imani hata kama baadaye alirtadi halafu akarudi tena katika uislamu bado usahabi wake upo hadha huwa taarifu sahabi kama alivyofasiri hivyo alivyoielezea alhafidhu ibn hajar katika vitabu vyake ama tabiiyu taarifu tabii man huwa tabii أيوة كمل من لقي الصحابية مؤمنا بمن أيوة مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك من لقي الصحابية مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك تابعين يولي yule صحابي أكم akamwamini صلى الله عليه وسلم أكافكتك إيمان iman huyu إذن قول يبيل يسلف أنهم الصحابة والتابعون نما صحابة نهاو وينكوا فواتيا ما صحابة أمباو ولكتانا نما صحابة القول الثالث أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين نكوا بسلف نما صحابة نتابعون وينكوا فواتيا ما صحابة نوينكوا فواتيا هاو ولوا فواتيا ما صحابة وهذا القول هو الأصح من هذه الأقوال قوله يتاتو إيه؟ قوله يتاتو جي قول صحيح نجيو قول راجح كتك قوله زي زوتي قم السلف من الصحابة والتابعون وتابع التابعين إن قولي أن أن السلف من كان قبل الخمسمائة سلف نيوالي قبل يميك ميتان من الهجره قبل الخمسمائة من الهجرة هي قولي مرجوح ويزعمها أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها ونداي وطو قوله kwamba hii ni madhehebu ambayo imewekewa kipindi cha zama maalumu kipindi ki maalumu cha hakipetuki fatara hiyo na kipindi hicho ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها ثم إن الفكر الإسلامية تطور بعد ذلك على يد رجاله كش فكر وإسلام ikaendelea baada ya hapo ميكونو mikono ya thumma inna alfikra alislamia tatawara baada dhalik ala yadi rijalihi kisha fikra ya uislamu ikaendelea baada ya hapo kupitia mikono ya watu wake fahal التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف je tahdidi hii ya zama maalumu inatosheleza katika kuweka mpaka mafuhumu ya salaf kwamba kuna mpaka maalumu ومفهوم هوا سلف قال إذا قلنا بأن المرادف بالسلف زمنيا هم أهل القرون الثلاثة المفضلة هم أهل القرون الثلاثة المفضلة استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة تنفسما كما مرادف وسلف كزاما كمودا kimuda وقرنتات watu ni watu wa karne tatu bora kwa kufuata hadithi zilizokuja katika kuainisha karne hizo bora kama hadithi ya mama Aisha au hadithi ya Ibn Mas'ud khairu nnasi qarni thumma alladhina alunahum thumma alladhina alunahum hadithi hii inaweka wazi karne tatu bora ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in fahal نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به je tuzingatie kila walioishi katika karne hizi ni salafu ambao wanafuatwa je tuzingatie hivyo kwamba kila walioishi wote walioishi katika zama za masahaba wote walioishi katika zama za tabi'in wote walioishi katika zama za atba'u tabi'in wote hao ni salaf wanatakiwa wafuatwe aljawab la shakka anna dhalika ghairu sahihi hakuna shaka kwamba hivyo sio sawa katika zama za masahaba si walikuwa makureishi sasa makureishi pia ni salafu makureishi wale makafiri pia ni masahaba kina Abu Jahal Abu Jahal ni sahabi ha? la katika zama za tabi'in pia kuna kulikuwepo ambapo si si katika salafu walikuwepo watu ambao hawakumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo si zama hizi tatu zama hizi bora tatu kwamba wote walioishi walikuwa ni salafu saleh bali kulikuwepo na as-salafu taleh watu wa waovu walikuwepo watu waliotangulia waovu sababu as-salafu saleh ni wale waliomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika itikadi zake na manhaji yake na, na, na, na sheria zake na miamala yake hawa ndio masahaba ambao ni salafu saleh lakini kulikuwepo makafiri kulikuwepo na wanafiki hawaiti salafu saleh wanafiki wala makafiri manielewa vizuri idhan atahdidu zamaniyu haitoshelezi wala haizingatiwi kwamba kila aliyeishi katika zama hizo ni salafu sawa eh? لا شك أن ذلك غير صحيح حكونا شك كم بهيفيو سيو ساوى وأن الإجابة على هذا التساؤل هي النفي نكبا جواب لسليهلي نككتا جواب لسليان يعني. هل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف الجواب لا فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف fi hadhihi lfatrati zamania vilijitokeza vikundi vingi vikundi vingi vya upotevu vilijitokeza katika kipindi hiki cha zama alqadaria walikuwepo katika zama za masahaba alkhawarij walikuwepo katika zama za masahaba lakini hawaitwi salafu saleh si ndio alkhawarij walikuwepo katika zama za ali ibn abi talib radhiallahu anhu wakajitenga wakamuasi ali ibn abi talib qadaria walikuwepo katika zama za ibni umar radhiallahu anhuma kwa hiyo e, si kila aliyeishi katika vipindi hivi au zama hizi bora tatu kwamba ni katika salaf qala falaisa sabqu zamaniyu kafian fi ta'yini salaf hakukuwa kutangulia kwa zama kunatosheleza katika kuainisha salaf بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة لازم iongezewe lazima iongezewe kwa kutangulia huko kwa zama lazima iongezewe kuwafiki rai ya kitabu na sunna kila atakayekuwapo katika zama hizo awe amewafiki kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba huyu ndo atakuwa katika salafu فمن خالف رأيه الكتاب والسنة أمباي رأيك مخالف قرآن السنة فليس بسلفي هو سلف ميلوا فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين حتى كيشي بين مصحابنا تابعين مدام أنا فوات رأيك hafuati kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba huyu haitwi salafiyin idhan fawujudu shakhsin ma fi hadha zaman la yakfi lilhukmi alayhi biannahu ala madhhabi salaf ma lam yakun muwafiqan lilkitabi wassunna fi aqwalihi wa af'alihi ومتبعا لا مبتدعا kwa hiyo mtu kupatikana katika zama hizi zama zipi zama za masahaba na zama za tabi'in na zama za atba'u tabi'in mtu kupatikana katika zama hizi haitoshi kumhukumu kwamba yeye yuko katika madhhabu ya salafu haitoshi kumpa hukumu kwamba yeye ni salafi yuko katika madhehebu ya salaf ma lam yakun muwafiqan lilkitabi wasunna fi aqwalihi wa af'alihi muda wa kwamba yeye si mwenye kuwafiki Qur'ani na Sunna kwa maneno yake na vitendo vyake wa muttabi'an la mubtadi'a na awe ni mwenye kufuata si mzushi لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح وهي wengi katika maulamaa wanaifunga istilahi hii inda istimalihi wakati wa kuitumia na kusema as-salafu salih ukisema as-salafu salih unawatoa hao waovu ambao hawakufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa masahaba Mmenielewa? Ukisema as-salafu salih unawatoa hao watu waovu waliokuwa katika e, katika zama hizo wale wanaitwa as-salafu talih waliotangulia waovu kwa maulama wanaifunga hii hawatii as wanasema as-salafu salih ili kuwatoa kina nani hao ambao si watu wema ili kuwatoa hao ndio wameifunga hii istirahi hii na kusema as-salafu salih Mmenielewa? Eh? Kwa hiyo haya ni majina au baadhi ya majina ya ahli sunnati wal jamaa. Sheikh Abdussalam ametaja baadhi ya majina ya ahli sunnati wal jamaa likiwemo jina hili la la as-salafiyun sasa kuna watu wanajiita pia wao ni salafiyun wala hawamo eh? Eh, kuna watu wanajiita wao ni salafiyun wakati wao hawamo kabisa, na wanajijua kama hawamo, wanajijua lakini basi tu wanababaisha watu, wanababaisha watu wengine kwamba ah, kumbe hapa Mombasa kuna masalafi wengi eh? kumbe wale pia ni masalaf lakini sio masalafiyin kabisa na wanajijua lakini ni ubabaishaji wanaofanya wanababaisha watu kwamba eti wao pia ni salafiyin walaisu bisalafiyin kabisa sio salafiyin kabisa wanajua kwamba ni warongo wanadanganya watu na haitakii muislamu kuwa mrongo kiasi hicho wewe ni hizbi kuwa na uhizbia wako usijitie kwamba wajiita na wewe ni salafii e, wasoma vitabu vya kisalafi daura za kisalafia kumbe ni mahizbi hamjafahamu e. kwa hiyo haifai muislamu kuwa mrongo kiasi hicho kuwa mbabaishaji kiasi hicho unafanya talbis unawadanganya watu haifai muislamu kuwa mrongo wataka usalafia fuata usalafu kama inavyotakiwa hujakatazwa fuata usalafia e, manhaji yake kama inavyotakikana sio ufuate hizbia halafu wewe unajiita salafi salafi gani usalafia si mchezo bwana hey, eh, usalafia si mchezo lazima ufuate misingi yake bila kukataa msingi hata mmoja ndio utakuwa salaf ndio maana Sheikh ameita risala yake kun salafiyan ala aljada hii ala ljadda ina maana gani kuwatoa hawa warongo wanajiita ni salafi lakini kadhiban laysa ala aljadda kwa hiyo kun salafiyan ala aljadda la takun salafiyan ala alkadhib wazur watalbis نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين